Neuri gutxi plantan ezartzeko komplikatuak eta ez beti eraginkoak, Frantses estatuak gutxi egiten du bortizkeriaren kontra planning familialaren iduriko Martin Clavery erakundeko kidea. Dans le quotidien, on trouve que c'est très long à mettre en place. Alors il y a des mesures, mais elles sont limitées en quantité. Berriki, bikotekidearen indarkeria jadanik jasan duten emazteei, lagialdi telefonoa eskein izaie, baina arazoa ez da sustraietik hartzen Martinen iduriko. Le téléphone extrême urgence qu'on va donner aux femmes euh, dont le risque est, est euh, prouvé parce qu'il y a déjà eu violence et attendre qu'il y ait violence pour réagir, euh, ben, ça amène à 123 femmes tuées euh, l'an dernier. Biziki emazte gutxik plenta pausatzen dute indarkeri kasuetan, amar biktimetarik bik bakarrik, justizia eta polizien jarrera akusatzaileagatik dela uste du Martin Klaverik. Il faut être bienveillant pour écouter quelqu'un. Il faut le laisser parler. Il ne faut pas induire les réponses. Et euh, quelquefois, une femme qui vient au poste parce qu'elle a subi une violence, on va lui dire mais où étiez-vous Vous étiez seule Vous étiez accompagnée ?» Nous, on les croit. Planning da, kasu larrienetan notre rôle à nous, c'est de, de, rediriger selon la gravité. Bon, quelquefois, c'est simplement besoin de parler. Et puis, autrement, si l'affaire est plus grave, euh, là, les rediriger immédiatement vers le CIDF, le Centre d'information des droits des femmes.